maning nata perputi pawalat sono lire perputi kang mangkono rilo legawaning alegria Agung denya tetono Angge kanjar saben kang bawa leksana ana tepi pangandikan nira mangkono sasmintaning sun hung langit pepunden kula kukulun parama pukulun iwang nagaraja nuwun kaparenga kula nyaosaken pambagya panakrami saha sumungkeming pangabekti kula sayogi kunjuk sandaping pepodo mawantu-wantu pukulun Ong ilahing mangastu nama sidam sekaring Kulun trimo nggir Kresna kita ngaturake pangabekti wong atuwa kita. Dene tumeka ulun praja Ndurwati kaya winantu ing karahardyan. Kajaba saka iku puja pangestulun tumrap marang kita. Kula pun dimestaka mugi dadosa cimat sabdanipun Rama pukulun hiwang nagaraja. No mamantuan tupanipun kula keparenga dipun prayoga nolenggah eh iya kula stije kanthi raharja jeneng sira nderek tindake ora mumpu kula ilang nagaraja haun dahat kapundi sarnampi sabdanipun kanjeng romo diwaji keparing kanjeng romo diwaji mundut priksa pisowanipun ingkang putra pangestu dalem romo romaji mboten mangki sami kula pisuwanipun ingkang putra Stiji kajawi ingkang putra nyaosaken sembah pangabdi mugi kunjupa sahandaping padha ya ya ya ndak trimo nggir Setijo neraka sura Setyaka kula nuwun wonten dawuh Kanjeng Rama diwaji mura inggal nyaosna pangabekti ana ngersane kepundhenmu Rama pukulun Hiwang Nagaraja kawula nuwun inggih dhateng sendika pepundhen kula yang adipi kula nuwun ngaparenga kula nyaosaken sembah pangabekti mugi kanjipa sandhaping padha ulun trima nggir setyaka puja pangestulun tumrap marang kita kapundi mestaka dadosa jimat sabdanipun pukulun kaka prabu stija ingkang rayis, setyaka nyaosaken sembah pangabekti banget panarimanipun kakang dimas jening purung aturaki pangabdi anggir Prabu Stijo Kantiraharjo sowan ngersu dalem koko Prabu Bathara Kresna di pangestunipun Paman Setyaki mboten mangi sami kula anggir Stijo Kantiraharjo sowan ngersu dalem ing sinuwun Durawati di pangestunipun Siwapati Udawa mboten mangi sami kula sowan kula dalem Rama Diwaji api syukur bejo sim romo pukulun hiwang nagaraja rawuhipun romo pukulun wonten negari durwati nuwun dadosaken gumbira raos sing manah ingkang putra mila sakderengipun romo pukulun rawuh angin kulangan tianti anti pindha angentosi kumambanging sila item sileming baito gabus kresna nuwun wonten dawuh sumengko pamikir ulun daya-daya enggal bisa minangkani kang dadi sedya kita bawane wektu dina iki ulun wis bisa tumeka praja Durwati anganti putulun setijo ana wigati penapi nggih nuwun dadosna kawuningan kukulun wedal puniki ingkang putra gadah gegayuhan pindha tumamaning suduk gunting tatu kali Iyo, naliko warsa ingkang kepengker kadang kula Dimas Arjuna menika nampi pisuwanipun putranipun Dimas Arjuna ingking patut layan Erna jimanten putri saking negari Inten jimanten kekasihipun Kresna Malangdewa urmaus kula mboten ayugyani bilih Dimas Arjuna menika gadah putra dipun paringi kekasih Kresna Malangdewa. Nadyanto dawuhipun Dimas Arjuna kelayan Retna Jumanten. Nakala semanten amargi ngengetaken kalimputing budi Iwang Jagat Noto. Nanging mbok inggih sampun ngantos lare menika dipun paringi nami Kresna Malangdewa. Estunipun nalika Kresna malang dewa ngamawu sidarmu. Kula gadah sedya badhe kula sirnakaken. Namung dadosna kawuningan Rama Pukulun. Kula cobi kadigdayanipun Kresna malang dewa tuhu sekti mandra guna. Mila wedal sak mangke sak wetawis kula ragi tebih kayan kadang kula Pandhawa. Esti ning manah kula mboten niat kula gayuh cintrakaning Pandhawa. Nanging kula mboten trimah Dimas Janoko gadah putra dipunamingi ni Kresna Marangdewa. Sedya kula gayuh sirnanipun Kresna Marangdewa. Sampun ngantos lepat penjongko kula. Kula nyuwun pengayomanipun Bukulun Iwang Nagaraja. Dene yoga kula stija kula timbali. Kula gadah panjongko diring klampah ingkang wayastiyaka gunjing dhateng ingkang putra. gandrung kapiluyu kelayan putri Bindoroto Dewi Andoyowati dados yoga kula stijo sedya kula dawuh mala kramakaken keng wayah setyaka eh mengkono kula nuwun inggih kresna kalamun kita duwe panjangka mung patine kresna malang putrane janaka iku rak tegese bayi wingi sore Dadi lamun kita tumandang ora bisa mungkasi karya, kita menggali lingsem. Ora perlu kuatir, ulun ing saguh mateni kesumalang dewa. Wis jamake ulun dadi wong tuwa. Ana bebasan anak polah wong tuwa kudu wani pradak. Dini bab stijo tidawi mulo kramaki putra Mustiyoko. Prayoga dawuhana dhewe. Stijo kawulono nun. Jeneng sira ndak timbali. insun pasrah marang jeneng sira kadang taruna setyaka kepingin anggarwa dewi andayawati putri bindarata bisa kelakon dhaup ya saka kowe ora ya saka kowe bilih mekaten dawuh dalem kanjeng rama diwaji kula mboten badhe silak namung keparenga kula badhe nanting dimastiyaka iya dimastiyaka kula kok prabu ke poro nyoto jening poro wis mantep kudu ngarwo dewi andonyawati kula nuwun inggih koko prabu menawi kula mboten kelampah mondong diajeng dewi andonyawati pilalu kula salam ini pun mboten badi mengku manudya ee dimas kanthi wis lahir batin mantep penggali dimas pun kakang ingkang bakal mulo kramak jening poro amargo kanjeng rumo diwaji wektu iki seding duwe gegayuhan kang durung kasembadan. Kula nuwun inggih. Amung jeneng para dimastiyaki supaya mbantu putra mustijo anggone bakal mala kramake putra Mustiyaka. Matur Koko Prabu Bathara Kresna. Iya. Bilih rayi dalem kadawan bantu anggir Prabu mustijo mala kramake anggir Stiyaka. Kula nderek nanging kula gadah penuwun. Duwe penuwun apa? Pilih Anggirstijo menika anggenipun badhe mulo kramakaken Anggirstiyoga kula pamekaken tiyang lumampah angancik mergi ingkang leres. Kula badhe nglabeti sampun malih sakit pejah sedaya kula temah. Nanging bilih Anggir Prabu Stijo mangke kanthi nerjang sarak nyingkiri leres. Koko Prabu Presa piyambak kula menika saklaminipun menawi bantu tiang buten leres tumindakipun buten purun. Nanging menawi bantu ingkang leres sampun malih pejah dados ndek pangamun-amun sedaya kula temah. Tumrap Setijo dimastiyaki kurak dadi wong tuwani. Nek Setijo kemajon bebasan kowe wajib mundurake. Nek Setijo kemunduran wajib kowe ngajokake. Dadi yen diwawas Setijo iku luput, kowe wajib ngengetake kalimputing Budi Setijo supaya ngambah dalan ingkang bener. beri nah yen mekaten kula nderek dados dipun paringi panguwaos gedhik-gedhik dados menawi kula namung nderek kemawon adatipun anggen Prabu Stijo menika sok gampil ngujo kamurkan Setijo kowe ngerti dhewe kudu bisa momong paman Musti Agi inggih sendika apa dene Kakang Udawa sabiyantu kelayan Dimas nggone bakal mulo kramakake Setyaka bisa nikah sembadan putra Mustija. Kawula nun, nanging kula nderek kados Yayi Setyaki. Pilihan Gres Tijo menika mangke ngambah mergi kang leres, kula mbantu. Wani kula nglabeti sampun malih sakit pecah kula temah. Nanging menawi Gres Tijo nerjang sarak nyingkiri leres, kula malah mboten purun nglabeti, kepara kula badhe mrasta tumindak ngambek angkara murka. Iya iya iya Kakang Dawa. kukulun opo ngene daya-daya kasembadan prayogi dinten menika bidal saking dhuwur watu eh iya tisu yang enggal penyuluh pamit iso kasembadan mulo kramakke kadang taruna kula nunggi nyuwun pangestu diwaji kepareng lajeng Dimas Tyoko wedal menika kula larapaken dhateng negari Bindoroto sedaya kula dhawuhaken kalian putri Bindoroto Iya iya iya nggih Restijo ning prayit kok. Nyuwun pengestu yang ati pikulun. Eh iya Restijo. Ayo Dimas Tyoko. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Nyuwun pengestu Kanjeng Rama diwaji tuwin yang ati pikulun. Iya iya nggih Restijo muga-muga kasembadan sedaya. Iya nggih Restijo ing prayit kok. Nun nun mari dhateng Restijo. ten cokro kumitiraning asta ka mangayataken muja nira sagunung rong ana titi sing wis nubathara kenyore wang Ong patya ilahing mangastu nama sidam skaring bawono langging kresno kula rama pukulun bar wis tumeka jabaning kutha negara Ndurawati. Ndak wis padake. Kita katon tida-tida. Katitik tindak kita jangkah mangu jangkah kendel. Mongko ulun ingkang mung bantu wae mantep. Jalaran mestike kudu kelakon Kresna malang diomati. Luput saka tangan kita ya saka ulun. Upami kresna marang dewa menika senadyan digdaya stimandra guna, lembut saged ngungkuli banyu, agal ngungkuli gunung. Nanging kula gadah pemanggih gampil badhe dipun gayuh pecahipun. Dadi ya ora wedi karo kresna marang mboten. Wedi karo Werkudara. Nek nglabuhi kresna marang Werkudara menika badhe digdaya gagah pideksa. Gampil duka ning gampil kula damel lilih dukanipun. Kula sampun ngertos watak wantunipun Dimas Werkudara. Wedi karo janoko! Dimas janoko menika menawi kalian kula upami kala mangsanipun boten jodho menika yen namung sak gebragan mriku. Mangke jeng gampil anggenipun lilih watake watak malam lah sapa sing ngudeni kula menika mboten ajrih iya namu, kuwatos yen tumindak kula menika kedenangan Dimas Dewo Dimas Dewo menika lari mboten digdaya nanging langkung mas kita dados menawi kula ngertos nyimpang saking mergi ingkang leres menika tentu sok ngertos sekedhi kemawon ngertos Milo Dimas Dewa menika wah menawi kula ketinggal menika dipun tingali kewawon ngantos kula menika rak badhe noleh kanan noleh kiri menika ajrih to gampang arpo wicaksana kaya ngopo dewa bayi ngisore diapusi anggenipun badhe apus krama dos pundi kita ulun silih warno. aja nganti kawistara yen Kresna karo Nagaraja. Yen mekaten monggo kula dherekaken pukulun kula aturing rumiyini semedi. Ngeringken cipta Hyang Nagaraja tuwin nata Ndurwati. Kastining panggalih sampun nganus kawistara bilih nata Ndurwati tuwin Sang Hyang Nagaraja. Katarimah panunipun ical sipat nyono naga sak bongkoting ngetal tuwin nata Ndurwati. dados gandarwa saharga suta sakbaya bela iblis lanat janji aku karo kowe wujud buta kaya ngene iki ora ana wong kang bakal ngerti kelakon mengko kepethuk kresna malang dewa terus dicokot pedot gulune tekaning pati patine kresna malang dewa ora kawistara yen kresna utawa nagaraja sing mateni kowe bali marang kadang pendowo ora bakal kena pandak yen kresna malang diwo sing mateni kowe utawa aku ning kula kok nggih mesa tesih deg-degan ah kowe iki mbok ya singkirno rasa kuatir kuwi singkirno wong wis kelakon dadi buta barang kok deg-degan lan iki njut pripun napa nggih jenenge Kresna kalih Nagaraja. Wae aja prayogane supaya babar pisan ora katon yen kowe karo aku ki maratuwa karo mantu. Kowe saiki dadi kakangku, aku dadi adimu. Kowe karo aku rasah basa. Mboten badhe kenging tulas sari. Ah ora wong aku rila to. ning prayogi panjenengan kemawon ingkang damel nami rumiyin. Aku najan buta renggane busana ora sepiro ning wong katon piye ngono. Aku ngaku ratu. Aku Prabu Yaksendra Kala. Yen panjenengan Yaksendra Kala, kula Prabu Kala Yaksendra. Kok ming diwalek? Ah, ming barang walikan mon kok mbok kajeng. Eh, Woi, Adi Yak Sindro Kala. Nyuwun pangapunten lho, Lur. Ya ora dadi apa. Adi Yak Sindro Kala. Apa Kakang Kala Yak Sindro? Apa iki bakal dadi serono kasembadan setiaku? Ya mula mengkono, ning kok ya mesah deg-degan ati. wong wis kaya ngono kok deg-degan kowe iki. Kaya urung tau deg Supaya enggal pinanggih Kresna Malangdewa, ayo napak ngir gantoro. Eh, ayo tak kerek. Eh, eh, eh, eh. Dwaru Kang katipin samirono Amri Sekar gadung Bungas kandaning Gatot Kaca. Lho. Nggonmu mlaku ana mburiku persasat nendangi tungkakku wae. Ana apa? Kula menika gungun lan Paman Sediwa. Saking negari Pindoroto dumugi negari Ngamarta menika ra ditebih. Monggo Paman menika yen ngambah Wirgantara saged kula dasaripun saged mabur. Lah monggo lajeng mabur. daya-daya dumugi negari Ngamarta timak timik kula mboten pelatos. Oh kuwi to pinggi. Dadi dumeh kowe iki iso mabur nyut mlaku daratan ki wegah ngono. Apa nek wis satriya ki nyut wis ora gelem mlaku ngono kok. Lah pripun? Kowe satriya kuwi lak pengayomaning kawula. Seko karepku ngambah daratan. ngambah konong desa ngadesa rumangsa bombong pikirku mulat kanan kiring marga kang tak gawe liwat wawangunan-wawangunan, wis katon beneh kelawan warso kang wis-wis pertanda kabeh para kamula wis padha nindakake dawuh para satriya pangembating projo kowe ngaku satriya pengayomaning para kamula tepung karo kemula cilik ora gelem kok ngaku satriya pengayomaning kawula. Lah mbok kala mangsa mlaku. Sedeng kowe karo aku liwat bae, para kawula wis duwe penemu. Wah, nek ngono dipikir tenan karo Raden Gatukaca aku. Apa dawuhmu bakal ditindakake kanthi kaya nindakake pakaryane dhewe? Oh, ngaten nggih pun monggo gliyak-gliyak mlampah. Kok yuk gliyak-gliyak. kecoba saka iku pikirku gatu kaca aku gumun karo Dewi Andayawati Andayawati iku mung manudya katitik pantasing cahya ya durung sepira umure lumre wanita kuwi kepengin karo gebyaring bondo dunya la kok ora seneng bondo dunya duwe panuwun kok arep ngerti wujute mustikaning bumi jero gambar jagat rehne kowe iku satriya para putra kadang Pandhawa kelebu ingkang wis dadi unusaning para putra Pandhawa. Apa wis tau weruh, Gus? Sampun. kok ngayem-ayem pikire wong tuwa? Wis tau weruh kaning bumi jero si gambar jagat. Sampun. Ana ndi papane? Menika yen boten dipun padosi sok pinanggih ning nek dipun padosi sok angel. Dados sak papan-papan sakit pinanggih. wujude kaya ngapa kaya ngapa wujude kados kotakan menika lajeng wonten bulung-bulunganipun lajeng dipun gamli mawi terbang yen dipun injen nglebetipun gambar werni-werni oh larak injen-injenan kuwi ana sedewa e didudu injen-injenan kejaba saka iku gatukaca aku banjur kelingan koko prabu durawati Koko Prabu Ndurawati nggayuh patine Kresna Malangdewa duk nalika Kresna Malangdewa gek ngawuhi darma enggo sprene Koko Prabu durung kepareng rawuh ana praja Ngamarta sing nganti kadelarung penggalihe Koko Prabu Ndurawati ora dadi pengayomaning kadang Pandhawa bakal kepiye dumadine besok para kadang Pandhawa minggi kula melawi kengetan bab Prabu Ndurawati menika I lajeng sok kraos lajeng kados pundi nanging menawi kula sumela matur dhateng para sepuh ajrih menawi nampi duka aja meneh kowe wong aku dhewe wedi kok arep matur Kang Mas Janaka ya muga-muga ya gatkocok Koko Prabu Ndurawati upama kalimputing budi enggalo enget marang katresnaning para kadang pendowo aja nganti kadelarung dukane Koko Prabu Ndurwati inggih Seseking rono nggono magawe gelar wang wang wang ong Gatotkaca kula suwene aku guneman karo kowe aku weruh Kula ya semerep. Kowe ya weruh semerep. Kowe weruh apa? Menapa ngajeng kula tentu kula semerep. Oh, ngejak plesetan to kowe. Gunduan karo wong tuwa kok sembrono. Paman prisa menapa? Kaya apa? Sampun ngertos kowe. Kowe weruh apa? Ngertos mega kok namungan. Lah iya nek kono ki anane ming mega kowe. Suwene geneman karo kowe kan kocok. Aku roh tejo sumorot.